Johannes hoofstuk 13 Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaat het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra hy vir hom: "Here, gaan U my voete was?" En Jesus antwoord hom: Wat ek doen, begryp jy nie nou nie. Maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom: U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom: As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom: Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom: Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê: "Julle is nie almal skoon nie." Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boeklet aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle. Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle. 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. En 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Ek praat nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitget kies het. Maar die skrif moet vervul word. Hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. Ek sê dit nou al vir julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat ek is wat ek is. Dit verseker ek julle. Wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Na hierdie woorde het Jesus hewig ontsteld geword en openlik verklaar: "Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai." Die disippels het verslae na mekaar gekyk en nie geweet wie hy bedoel nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, het net langs hom aan tafel gesit. Simon Petrus beduie toe vir hom dat hy moet vra wie dit is wat Jesus bedoel. Hy leun toe oor na Jesus se kant en vra vir hom: "Here, Wie is dit? Jesus het geantwoord: Dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood wat ek in die sous ingesteek het, sal gee. Hy vat toe 'n stukkie brood, steek dit in die sous en gee dit vir Judas seun van Simon Iskariot. En nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan aan hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom: "Wat jy wil doen, moet jy baie gou doen." Niemand van die ander wat aan tafel was het geweet waarom hy dit vir hom gesê het nie. Omdat Judas die weerse gehad het, het party van hulle gedink dat Jesus vir hom sê: "Gaan koop wat ons vir Paasfees nodig het." Of dat hy iets vir die armes moes gaan gee. Nadat Judas dan die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan. Dit was nag. Toe Judas uit is, sê Jesus: "Nou word die seun van die mens verheerlik." En God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik. En hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n klein rukkie by julle. Dan sal julle my soek. En soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook. Waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Simon Petrus vra toe vir hom: "Here, waarheen gaan u?" Jesus het hom geantwoord: "Waarheen ek gaan, kan jy my nie nou volg nie." maar later sal jy my volg. Toe sê Petrus vir hom: Here, hoekom kan ek U nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir U af lê. Sal jy jou lewe vir my af lê? Vra Jesus. Dit verseker ek jou. Nog voor die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon.